Tio estis bela tempo. El la Čeha interreto notita de la profesia instruistino. Post quin horoj, unu tabloido da neurolo, kaj unu bone celita vangofrapo, mi instruis al mia nepo la ekvacion kun unu nekonato, kiel vi pokrakas post l'aspertoj kun la lernado de miaj filoj, violigitaj i batoj ĝis pli alta kleriĝo, poste kun la lernado de miaj nepoj, mi bedaŭras, ke mi ne sur insuleto ie ajn en pacificaj regionoj, kie la ununura zorgo estus serĉi ion por manci, kaj kontente vivi auscultante shaumantain ondoin, tute nescianta legi cae scribi. Mia agio vere pusis min cerbumi, quiu fin fine instruis al mi tiun facton. La lasta instruista sperto instigis min controli quio causis che mi ellernis mia inconoin conoin cae ciel passis mia lernado. Tiu case miei gepatrui ne sercis cialon por ne lerni, sed ili rapide agis, porce mi cion el lernu sola. Quancam ili regalis min perbatoi, tamen mi ne havis impreson, che ili malbone tractis min. Mia panio estis convincita, che bone celita vangofrapo frapo radicale accelos la educan procedon. Mia panio pavcelis pli bone ol Wilhelmotel. Nun tempe la leggio malpermesas usi corpain punoin. Mi rememoris miain instruistoin, quiui bone regis sian instrumaterion, cae vole ne vole anca unii chatis gin. dum nia malbona lingvokono ni estis punitaj transskribi longajn fragmentojn el lernolibroj, anstataŭ ludi pilkon. La matematikisto examenis nin vocante quin malbonŝanculojn, kiuj nervoze provis calculi exemplon longan kiel urbo Lovosice. se ne hesitis, li vocis, quin sidigi, au quar tre mal rapida sidigi, au stulta sidigi, au ancora u pli stulta quin sidigi. La plestulta stulta lernanto accompane ricevis bone celitan pied pushon. Quancam ni estis terurigitai, tamen multae studis matematicon en altlerneio. Heime ni neniam clacis pri la instruisto, char nia panio ciam diris, la signoro instruisto ciam pravas, se iu estis hiperactiva, li pasigis multe da tempo malantau la pordo. La familio donis al ne limoin. Resume neniu neniam distingis nin kiel dislektikoin, disgraficoin, disminestias kion. Ni estis simple stultai, cae petolemai. La lerneio ne dorlotis nin, cae ni estis dankemai protio. Cae tiel ocasis, ke ciam mia amata nepo, post quin horoi ne volis compreni kiel calculi equation cun unu neconato, cae neurolo cessis effici, mi usis tiun cimal novan metodon de mia panio, cae herodo, mi bone trafis, la vango frapo trovis bonan locon, cae ocasis miraclo. Post tiu ci momento, li sen erare calculis unu equation post la alia nun ni estas bone agorditai, che lines ci povas manci per mancilaro, tion mi ia maniere transvivas.